Sveiks, mīļais radiokamā arī klausītāji! Uh, ir uh, 8. augusts. Uh, Svētās Marijas Magdalēnas draudzēji šī ir uh, otrā svētceļojuma diena. Uh, kā vakar intervijā Bīskaps Andris teica, mūsu grupai ir uh, pievienojušās vairākas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem. Un viena no šādām ģimenēm ir kuru es jau ne pirmo gadu ar kuriem kopā eju svētceļojumā, kuri ceļo kopā ar saviem bērniem, ir Anita un Armans. Un es gribētu pajautāt, varbūt pastāst, Anita, cik jums ģimenē bērnu? Mums ir seši bērni, no kuriem divi jau ir pieauguši. Un, uh, Jā, Viktorija ir ar mums šoreiz. Viņai ir 14, Elizabete ir 11, un viņa arī ir ar mums. Un, e, tad ir vēl divi, no kuriem Glorija ir palikuši šoreiz mājās, un Daniels ir ar mums, un viņam ir deviņi. Jā, un e, jā, tu jau izstāstīji, cik, cik no šiem bērniem šodien sveceļo kopā ar jums. Un man ir jautājums. Uh, bet iet ģimenei ar bērniem tas ir ļoti liels izaicinājums. Tās ir dažādas grūtības ceļā ne tikai pašam, bet arī bērniem. Ir jāpārvar viņu, viņu čīkstēšana, nogurums, tulznas noberstās jāsadziedē. Kas jūs pamudina iet ar bērniem svētceļojumā, uzņemties šīs grūtības? Ar mani. Mūsu kas mūs pamudina. Mūs pamudina tāpēc, jā, tāpēc ka mums būtībā nav kur atstāt bērnus. Mēs viņus ņemam līdzi. Un šogad ir tā, ka ir katram izvēle. E, ja tas, kurš, kurš grib, nu, tāpēc e, sanāk tā, ka mēs ejam tagad puse, jā, sanāk, jā, trīs, jā. jā. Mēs trīs ejam, bet, bet īstenībā mēs esam gājuši jau no no paša jau iesākuma, kad, kad vēl pat nebija, vēl arī, kad nebija īsti pat vēl seši. Pat. E, un, un sanāk tā, ka katru gadu, kad mēs ejam šo, šo ceļu līdz dievam, e, tad paliek ar vien bišķi e, vieglāk. Kā, nu, katru gadu, teiksim, ja, ja sākumā bija principā visas vajadzēja ratos stumt, tad tagad jau ir Praktiski ratos nevajag nevienu stundu. Jā. Visi var iet, iet paši gandrīz vai. Nu, varbūt tur bija šķīt mazākiem. Bija šķīt viņus jāpavēda, jā, varbūt ar, ar ratiņiem. Bet, uh, nu jā, tā mēs arī ejam un tā ir laikam jā. Tā. Un katru gadu uh, pēc svētceļojuma piesakās kāds bērns. Tā kā tie ir svētceļojuma augļi. Tas ir, tas ir uh, tas, ko Dievs dāvā, ko mēs pat nezinām kāpēc mēs šeit pārvaram grūtības un kāpēc mēs lūdzam. Un, protams, mēs ejam ar saviem nodomiem, kaut kādiem, kaut kādiem upuriem, bet Dievs vienmēr iedod vairāk nekā mēs lūdzam vai saprotam. Tā tad Ja jums ir seši bērni, tas nozīmē, ka jūs sesto gadu ejat svētceļojumā. Jā, tā ir. Ar, ar pārtraukumiem, bet tā ir jā, sestā reize. Jā. À, jā, jā, tad, jā, jā man ir sestā. Jā. O, esmu mazliet skaitījis. Mm. Bet, nu, es atkal to uztveru tā, tā ka man liekas, ka tā ir tā, tā mazā kripatiņa katru gadu, ko mēs saviem bērniem varam iedot ceļā uz ticību. Un tā papilītei, papilītei. Tā arī tas trauks pildās. Tā kā iesaku arī, kurš grib pievienojieties šajā ceļā. Jā, jo ticība, man liekas, bez darbiem ir nedzīva. Un, ja mēs saviem bērniem nerādām piemēru un tikai sakām, ka ticēt ir ļoti forši, bet nerādām tās praktisko un būtisko pusi, kā tas izpaužas dzīvē, tuvāk mīlestībā, attiecībās, aizliedzot sevi, tad nu, tā ir tukša skaņa tikai. Vajag uh, bērniem to piedzīvot, iesakņoties šajā mīlestībā, lai tā nav tikai mācība, bet lai tas ir dzīvesveids. Eh, un, un tas, ka mēs nevaram būt dievi saviem bērniem, eh, bet mēs varam viņus vest pie dieva, un tas ir mūsu kā vecāku pirmais pienākums. Jā, paldies. Es gribētu arī pajautāt uh, jūsu meitai, Viktorijai. Viktorija, tu esi gatava pateikt kādu vārdu. Saki, kāpēc tu, es saprotu, ka šogad bija iespēja izvēlēties, iet vai neiet svētceļojumā. Un tu šodien esi pievienojusies mūsu grupai. Kas tevi pamudināja pievienoties? Aglona. <laughs> Es gribu tikt uz aglonu. Um, es gribu to baznīcu. Man ļoti patīk tā baznīca. Man ļoti patīk tur būt tā, tā kā, kā tur jūtas būt. Un man liekas, ka tas ir arī svarīgi arī pārvarēt grūtības ceļā, tā lai tu varētu vairāk novērtēt, tagad tu tur esi. Saki, ko tu varētu teikt iedrošinājumam savu, savu vecumu pusaudžiem, kuri varbūt ir padomājuši, ka viņi varētu iet svētceļojumā, bet vēl nav uzdrīkstējušies? Um, man liekas, ka vienkārši vajag būt pieņemtam, ka tā vajag būt tai sajūtai, ka tu esi pieņemts. Uh, un um, katoļi ir. Viņi pieņem cilvēkus ļoti, tāpēc man liekas, ka, ja jebkurš atnāks, viņi būs pieņemti. <laughs> Jā, paldies, ko jūs varētu ieteikt iedrošinājumam, kā vecāki citiem vecākiem doties svētceļojumā ar maziem bērniem? Um, atstāt visu un uzticēties diamātei ka viņa parūpēsies. Tas, kas ir jūsu galvās, tas ir nieks. Salīdzinājumā ar to, ko Dievs grib iedot šeit, tas ir daudz lielāks. Tad, kad atbrīvojas vieta sirdī, tad, tad šī vieta piepildās ar kaut ko lielu un skaistu. Atstāt visu darbu, problēmas, to no kā es baidos, ka man nesanāks, ka es nevarēšu ka man veselība neatļaus. Tad, kad tu atstāji visu, tad Dievs dara. Viņš dara brīnumus. Un, uh, ir, ir tik liels prieks to piedzīvot, to mīlestību un dievu klātbūtni. Un atkal uzpildīties dzīvē, pasaulē, ikdienā, rutīnā. Tas ir tāds nu, spēks, ko mēs šeit saņemam. Patiešām spēks, dzīves. Jā, un es novēlu katram doties. Ko to ar man varētu teikt iedrošinājumiem tēviem? Nu, es laikam pievienotos arī Anītas teiktajam, nu, ko es varētu teikt. Nu, es tam visam arī piekrītu. Amen! Bet... Amen! <laughs> Super! Tas bija forši. Paldies jums par interviju. Arī klausītāji, tu dzirdi mums visu laiku fonā skan bērnu čalas. Tā kā, ja esat ģimene ar bērniem, ir vēl iespēja pievienoties arī mūsu Magdalēnas grupai. Droši sazinies ar draugu prāvastu, biskupu Andriu. Jā, vēl mājaslapā var pieteikties, gaidām tevi!